tractatus quintus item alius in natale eustem sic ut honor est filiorum dilectissimi dignitas patrum ita laetitia est plebis gaudium sacerdotis quod quia ex divino venit munere omne enim secret scriptum est datum optimum et omne donum perfectum de sursum est descendens a pate luminum gratias agere bonorum omnium debemus auctori quoniam sive in naturalibus incrementis sive in moralibus institutis ipse fecit nos et non ipsi nos cumque hoc pie et fideliter confitemur neque in nobis sed in domino gloriamur fructuose in nobis renovantur vota cum tempore et religiosa festa iusta sunt gaudia in quibus nec in gratis sumus tacendo de donis nec superbi presumendo de meritis omnem igitur dilectissimi causam et rationem solemnitatis hodierne ad originem suam caputque feramus et illum debita gratiarum actione laudemus in cuius manu et gradus officiorum et momenta sunt temporum Nam, si ad nos et ad nostra respicimus, vix aliquid reperimus unde merito gaudeamus. Mortali etinem carne circumdati et fragilitati corruptionis obnoxii, nunquam ita liberi sumus ut non aliqua impugnatione pulsemur nec tam felix capitur in hoc agone victoria ut non etiam post triumphos surgant rediviva certamina unde nemo tam perfectus est pontifex tam immaculatus antistes qui placationes hostias pro populi tantum delictis non etiam pro suis debeat offere peccatis qui conditio si omnes sacerdotes generaliter tenet quanto magis nos et onerat et obstringit. Quibus ipsa suscepti muneris magnitudo creberima est offensionis occasio. Quam vis enim singuli quique pastores speciali solitudine gregibus suis presint, Fiantque se pro commissis sibi ovibus redituros esse rationem nobis tamen cum omnibus cura comunis est neque cuiusquam administratio non nostri laboris est portio ut dum ad beati apostoli Petri sedem ex toto orbe concurritur, et illa universalis ecclesiae ad domino e idem commendata dilectio etiam ex nostra dispensatione depositur, tanto amplius nobis in stare oneris sensiamus, quanto cunctis maiora debemus. In hoc ergo materia trepidationis, quae nobis esse dependende fiducia servitutis, nisi non dormitaret neque obdormiret qui custodit Israel, et qui discipulis suis aiet, ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem seculi. Nisi digna retur non solum custos ovium, sed ipsorum etiam pastor esse pastorum, qui corporeo quidem intuitu non videtur, sed spiritali corde sentitur, absens carne, qua potuit esse conspicuus praesens deitate qua ubique semper est totus quia enim justus ex fide vivit et hic est justitia credentis ut recipiat animo quod non cernet aspectu Ascendens dominus in altum captivam duxit captivitatem. Dedit dona hominibus. Fidem silicet, et spem et caritatem. Quae inde magna sunt, inde fortia, inde preciosa, quia quod carnis oculis non attingitur, Id miro mentis affectu et creditur et speratur et amatur. Ad est igitur dilectissimi, quod non temere sed fideliter confitemur, in medio credentium Dominus Iesus Christus. Et quam vis ad extram Dei Patris sedeat, donec ponat inimicos suos scabellum pedum suorum. Non deas tamen pontifex sumus a suorum congregatione pontificum. Meritoque illi totius ecclesiae et omnium sacerdotum ore cantatur, Iurave Dominus et non penitebe Deum. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec. Ipse est enim verus et aeternus antistes, cuius administratio nec commutationem potest habere nec finem. Ipse est cuius formam Melchizedek pontifex preferebat. Non judaicas hostias offerens Deo, sed ilius sacramenti imolans sacrificium, quod redemptor noster in suo corpore et sanguine consecravit. Ipse est cuius sacerdotium pater, non secundum ordinem Aaron cum leges tempore transiturum sed secundum ordinem Melchizedek pereniter celebrandum cum firmamento insolubilis jurationes instituit nam quia ius jurandum inter homines his definitionibus adibetur quae perpetuis paxionibus sanctiuntur divini quoque sacramenti testificatio in his invenitur promises quae in commutabilibus sunt fixa decretis et quia penitentia mutationem indicat voluntatis in eo deus non penitet in quo secundum aeternum platitum non potest aliud velle quam voluit non est ite quae nobes dilectissimi presumptiosa festivitas qua suscepti sacerdotii diem divini munes memores honoramus quando quid in pie et verati ter confitemur quod opus ministerii nostri in omnibus quae recte agimus Christus exequitur et non in nobis qui sine illo nihil posumus sed in ipso qui possibilitas nostra est gloria amor autem se ad rationem solemnitatis nostre non solum apostolica sed etiam episcopales beatissimi dignitas Petri qui sedi sue preese non desinit et in deficiens obtinet cum aeterno sacerdote consortium soliditas enim illam quam de petra christo etiam ipse petra factus accepit in suos quoque se transfundit heredes et ubi cumque aliquid ostenditur firmitatis non dubie apparet fortitudo pastores nam si omnibus fere ubique martiribus pro susceptarum tolerantia passionum hoc ad merita ipsorum manifestanda donatum est ur opem periquitantibus fere morbos abigere in mundo spiritus pelere et in numeros possent curare languores quis gloriae beati patri tam imperitus erit aut tam invidus estimator qui ullas ecclesiae partes non ipsius solicitudine regi non ipsius ope credat augeri viget prorsus et vivit in apostolorum principe illa dei hominumque dilectio quam non claustra carceris non catene non populares impetus non mine regiae exteruerunt et insuperabilis fides quae bellando non cessit vincendo non tepuit. puit ergo in diebus nostris mestitudines in laetitiam labores in requiem discordiae virtuntur in pacem agnosimus nos praesulis nostri meritis et praecibus adiuvari et documentis frequentibus experimur ipsum salubribus concilies ipsum equis presidere judicies ut manente apud nos iure ligandi atque solvendi per moderamen beatissimi Petri et condemnatus ad penitentiam et reconciliatus perducatur adveniam. Et ilio dilectissimi quidquid in nobis hodie sive dignatione fratrum, sive pietate filiorum detu listis officii, illi vos mecum religiosius et verius impendisse cognoscite, et verius impendisse cognoscite, cuius sedi non tam presidere quam servire gaudemus sperantes orationibus ipsius esse prestandum, ur Deus misericordiarum ministerii nostri tempora benignus aspiciat, pastoremque ovium suarum, et custodire semper dignitur et pascere.